Donibane Ziburuko gaztetxea, egingo dugu bera atxalde untan, prentsa horreko bat egin dute, atzo aldaketa bat aipatzeko bereziki, aldaketak ez du hainbeste handia emaiten, alta haientzat garrantzia badu, aurtengo Donibaneko pestetan izango dena. Gurekin, elori, xarretan, atxalde Atzalde hon. Urtero, Donibane Ziburuko gaztetxeak bere urte betetzea ospatzen du, Donibane loitzuneko festen asteburuan ainean, baina gaztetxean, akotzen, aurten, zentroan izango da, beraz, gaztetxea, festen antolatzaile ere manera batez, aldaketa horrek eh, hainbesteko garantzia du, beraz, zuentzat? Bai, be, urte guziz egiten ginoen gure urte betetzea Donibaneko festen larun batean, beraz, akotzen, beraz, zentrotik... Eh, aski urgunta eta orten eh, erabaki dugu uh, eh, egiko etxearekin uh, izaten, uh, izatea doni maneko eta besta egitea Donimaneko maneko zentruan. Mm. Zergatik orain arte ez da egin? Ebe, Dura hau gaita urte ego gehiu, hasi zen gaztetxea, eta erabaki ginen... Bestetan parte hartza gure manean eta egitea gure urte betetzea uh, gaztetxean, ez da ginen besten uh, bestetan uh, gure lekua atxematen, beraz nahi ginen uh, gure maneran uh, egin eta gure urte bedetzea ospatu gehiago gaztetxean. Mm. Eta hori um, ezin egin zentroan, uh, gaztetxea zentrora eraman? Ebe atxematen ginen uh, besta giro hori ezela gure, gure ez ginen gure burua ikusten uh, besta horietan. Beraz, uh, nahi ginen besta guk nahi ginen bezala egina eta beraz eh, betidanik egiten zen eh, gure urte betetzea ospatzen ginoen eh, besten egunean eta gure gaztetxean gure lekuan hmm. akotzen. Eta orduan, beraz, aurten uh, hartzen duzu e, besteekin nahastea? Bai, behia egan, dola irurte, erriko etxak komisio bat sortu zuen, e, gomitatuz, dinamareko elkarte guztiak, eta beraz ekin gomitatuak izan ginen, eta ara, gure itzan bat ongioen, gure ideak ekarriz, Eta gazte, gaztetxearekin, eh, asiginen uh, eh, lehenik uh, eh, ostigalez kontzertu bat uh, proposatzen uh, Luis plazan, irriko etxearekin batera. Eta orten, erabaki dugu, be, gure urte betetzea data zaldatzea eta etortzea zentrora beste, beste egitera. Uh, mm. orten urte betetzea ipatuko dugu berantago, uh, urrian izanen baita azkenean, eh? orten beraz aldaketa izango da. Bai zer proposatu nahi duzu, beraz eh, beste eredu bat eh, aipatzen duzularik donibane loitzuneko festetan? Be, nahi ginen biskat gure besta giroa, besta euskalduna eta besta giro hori ekarri uh, donibaneko bestetara. Beraz leku bat ukanen dugu, uh, biskat gure, gure giro hori ekartzeko eta bazkari bat proposatuko dugu eta egun osoko programa antolatu dugu. Hmm. Eta mm, erriko etxarekin, beraz, mm, antolatu duzu egunea edo libreki baduzu egune bat eh, zuek eh, antolatzen duzuena, nola pasatko da? Beraz, eh, haiekin gunea hautatu dugu, haien uh, baimena dugu, beraz, jami jo, jo plazan egitea gure eguna, eta gero libreki antolatu dugu, moimoi elkartearekin uh, batera egun hori antolatu dugu. Doni baneloitzuneko mm, deneri idekia izaren da? bai, izan gazte, zer, doru eta ardu bandar eh, dena idekia izanen da, bai. Hmm. Pentsarazten dit ez dakit, bai honako festetan adibidez egiten den eh, bezala, patxa Plaza nolako uh, gune berezi bat sortuko duzu edo nola izanen da? Nahi ginuke baina bo, ez da izanen patxa plaza, patxa plazak badu bere historia eta gure dugu Gure maneran uh, beste egin izanen da olako lekutzen bat, ez duke, duke patxa, monimaneko patxa plaza ez. Eta mm, hor irakurtzen dut, bidali duzen uh, eh, agirian, uh, eh, ala ere, ba, dibidez, patxa plaza ipatzen metugu, eh? baina jarriera seksista, rasista, homofobo, bortitzak, uh, ez direla onartuko, azpimaratuko dituzue, baduzuelako kampaina baten egiteko asmorik, edo... Be, izan zen, uh, azkaineko gaztetxean izan zen haintzinarekin, eh, aintzinaren talde feministarekin eh, ekitaldi bat, parte hartu ginuen, eta beraz talde feminista horrekin harremanetan eman dira, izan dira afitxa batzu, eta ara, gero ez dugu ez dira horien horretan sartuak, baina bai, errespetu eta errespetuko da, bestaguzietan, edo nimaneko bestaguzietan hori respetatuko da, baina guna hori uh, azkimarratuko. Ez dut egar, noiz da egun hori? Zaren da ekainaren eh, hogeita iruan, larun batez. Mhm. Orduan, eh, ameketan abiatuko den eguna Ramiro plazana? Bai, beraz, itzorro eman dugu ameketana, asko da ostra eta arnosuri jasnaketarekin. Ondotik, eh, guerditan, ukanen dugu momo korala, balea pop elkarteak sorturiko korala bat, eta ondotik, bazkaria eta atxaldeko bostetatik goiti, beraz, kuskustu txaranga, eta gero konzertuak poligornea, serif mulut eta balea ondako DJak. Ados. Ala ere, gaztetxe zuzue abandonatzen? Ez, ez, eh, ala ere, guri urte bedetzea, beraz, ramduzun eh, bezala irailan, ospatuko dugu, irailaren eh, ogeita bian, eta itzordua ematen dugu denei, sortza gure gaztetxera irailaren hogeita bilana. Mm, kasiko hogeita mar urte, betetzen ditu gaztetxeak beraz? Bai, eh, horretan hogeita zazpigaren urtea ospatuko dugu. Larun batarekin izango da egun nahundia, benan asteburu guzian zehar beste gauza batzu izango dira ere? Bai, behar bezala, egiko etxearekin eh, antolatzen dugu ostirealez konzertua, Luisa Malau plazan, beraz, aurten okaten dugu old school funky family, Ba, amak pertsunako talde bat, bikaina dantzatzeko eta kantatzeko, eta igande gana, urtero bezala fandango txapelketa antolatuko dugu atxaldeko lauetan duixan plazan. Ados. Eta, bo, erriko etxarekin, beraz, um, ahremanakonak gaztetxa ez da um, akotzetik mugitzeko, mugituko, edo arriskurik? Ez, momentuko, uh, ahreman honetan gira erriko etxarekin, gure gaztetxe balima balimada ere normalki urrak izanen dira, baina ezkira ez dugu mugitzeko asmoa mugurainik. Eh. Izan zen arriskua hor eh, ba, errikoetxak eh, mugitzeko asmoa izan zuen ez, beste proposamen batekin? Bai, duela zazpi edo sortzi urte izan ziren galdeak eta arriskoak baziren etxe hortan, eta normetan ez baitzen sartzen, baina pixkanaka, pixkanaka, obrak uh, eh, egiten dira, obrak ikiak, eta bon, momentuko gaztetxe untangira eta ezkira, ezkira momentu, eh, momentuko mugituko itzordua hartua, erramezala lehena uh, ekainaren uh, geita bioita iru eta lau aste buruntan doni loitzuneko festen erdian, eta beste, uh, eh, pentsazun beste gaualdi batzu ere izango direla urtean zehar, eta urte betetzea, aurten irailaren, hogeita bian mil esker elori, xarretan. Mil esker